نحو مسجد سليم وسيروا بها نحو مجد سليم أخي إنهن نلقى أحبابنا فروضات ربي أعدت لنا وأضياؤها رفرفت حولنا Assalamu alaikum, poštovni slušalci, dobro ste došli u naša emisija. Kao što znamo svaka sabota, da imamo gosta, pratite na naša internet adresa. Gost u sobota je redovni naš gost koji se druži me dosta vreme, Idris Bilibani, da podsjetim je danas je 26. april 2014. godina i vo ova sobota pristignem naš gost koji će se podružiti mjesto nego vo naša emisija na večer zajedno, a naša emisija je vo dva dela. Prvi deo je jedno slobodno predavanje ili ders eh, kako god eh, sme go nazvali. Nakon toga kratka pauza, onda ide drugi deo. Drugi deo je su pitanje i odgovori. Pa bi sakav naš slušalci posebno da ga poselavim i da vo drugi deo pomognete i nam eh, su pitana za našeg gosta. Malo problem imamo sa struja i tehnika, nekoliko vreme pauza, ali ima struja i svega je nova, da rečem je ovaj sistem možda će otražiti dosta naše slušalci, nov sistem za ovaj vreme da bi naši slušalci i ovdje u dijaspora poslušali ovaj predavane, sme se pripremile, ali te će vidimo drugi deo koji sistem i na koji način može struja kad nema ljudi da ima aparatura radi. Uvaženi Efendija, salamu alaikum i dobro niste došli još jedna emisija Deneska zanos su nas, koja se družime... U alaikum salam, rahmatullahi wa barakatuhu. Allah da vas nagradi vas i slušalci, koristim ja prilika da poselam slušalci i da im poželim inša Allahu ta'ala sve najbolje od gospodara žele vala. Da ne bismo gubili vreme i zamarali naši slušalci, znači emisija prvi dio je za, samo za vas, a ostalo je za nas da poslušamo pa evo prilika da čujeme poštovani slušalci. Daneska naš gost što pripremi za nas vo ova emisija.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 A potom, draga braćo i sjedinjene sestre, još uvijek govorimo o događajima sudnjeg dana u okrilu petog rukna imana – vjerovanja u sudnji, vjerovanja u sudnji dan. Prethodio je govor o preznacima sudnjeg dana, kako malim, tako i o velikim, a zatim smo na našem prošlom predavanju govorili o smrti, o vjerovanju u smrti kao sastavni dio vjerovanja u sudnji, u sudnji dan. Sljedeća stvar o kojoj govorimo za Allahovo dželja vala pomoća koja se tiče i veže vjerovanja u sudnji dan jeste vjerovanje u proživljenje. Jeste vjerovanje u proživljenje. A to je da će gospodar subhanahu wa ta'ala proživjeti svoje e, robove i okupiti ih na jednom mjestu gdje će sresti gospodara dželle vala i gdje će polagati, gdje će polagati račun. O ovom danu ili ovom događaju Allah subhanahu wa ta'ala nam govori na puno mjesta u svojoj knjizi. To zbog toga što je vjerovanje u sudnji dan, vjerovanje u susret gospodara subhanahu wa ta'ala i polaganje računa, najbitnija stvar koja čovjeka suzdržava od činjenja grijeha i nepokornosti gospodaru Jalla wa'ala. Jer onaj koji je svjestan ovoga dana i stajanja pred gospodarem Jalla polaganja računa i tako dalje, to će uz Allahovu Jalla wa'ala pomoć biti sebe da se inša Allahu ta'ala suzdrži od onoga što izaziva sržbu gospodara Jalla wa'ala i nastoji da bude u pokornosti Allahu subhanahu wa, subhanahu wa ta'ala. Kaže gospodar Jalla wa'ala, كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون kako da ne vjerujete u Allaha, kako da činite kufru Allaha kada ste bili mrtvi, to jest niste postojali. Fah jakum pa vas je on zatim nakon toga oživio, to jest stvorio te ste došli na ovaj dunjaluk. Thumme yumitukum, potom će vas ponovo usmrtiti. Thumme yuhyikum, a potom će vas ponovo proživjeti. To je to proživljenje, pred, e, to je proživljenje nakon dakle sudnjega dunjaluka nakon sudnjega dana radi polaganja, nakon kıyametskog dana radi polaganja računa pred gospodarem Đelle Vala. Thumme juhjikum, thumme ilaihi turđaun, potom će vas on proživiti i potom ćete se vratiti gospodaru subhanahu wa, subhanahu wa ta'ala. Velik je, kao što rekao smo, broj šerijatskih tekstova koji nam govori o proživljenju pred gospodarem subhanahu wa ta'ala i okupljanju radi polaganja, radi polaganja računa. Kaže gospodar Đele Vala, govoreći o tome da je gospodaru Đele Vala lahko da čovjeka usmrti, a da ga zatim nakon toga proživi, pa kao primjer navodi čovjeka o kojem kaže gospodar Đele Vala, ألم تر إلى الذين خرجوا ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله mutu thumma أحياهم inna ladhu ledhu 'ala alem nasi, walakinna ekthara nasi la yashkurun. Zar, ne, ni, zar, zar nis, nisi vidio one koji su izašli iz svojih kuća, a bilo ih je na hiljade, bojeći se smrti? Pa im je gospodar Želevala potom rekao, mutu, umrite, a potom ih je oživio. Doista je Allahova subhanahu wa ta'ala blagodat prema ljudima velika, ali većina ljudi ne zahvaljuje gospodaru subhanahu wa, subhanahu wa ta'ala. I kaže gospodar Jalla Vala, navodeći primjer čovjeka koji je prošao pored grada, koji je Allah subhanahu wa ta'ala uništio, pa je rekao ovaj čovjek, Enna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Kako će Allah dželle veala ovo oživjeti nakon smrti? Fa matahu Allahu 100 am. Pa ga Allah dželle veala usmrtio 100 godina thumma ba'atha, a potom ga je oživio. Kale kem labith, kale labithu jevman au ba'da jevm, pa ga gospodar Jalla vala upita koliko si boravio, a on reče dan ili dio dana. Kale bel labitha mi'ata am, naprotiv, boravio si stotinu godina, Fanzur ila ta'amike wa sharabike lam yatasanna. Pogledaj svoju hranu i svoje piće, nije se promijenilo. Wanzur ila himarike wa linaj'alaka ayatan lin-nas. Ali pogledaj svog magarca, od kojeg su ostali dakle samo kosti i da te učinimo kao dokaz ljudima. Wanzur ila la'idhami kayfa nunshizuha thumma naksuha lahma. I pogledaj u kosti kako ih mi spajamo, a potom odjenemo mesom. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير pa da je njemu pa kada je njemu to postalo jasno on reče svjedočim doista znam i svjedočim da gospodar dželle ala sve može kaže gospodar dželle ala وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم govoreći također o stanovnicima Kahfa os onima koji su se sklonili u pećinu, pa koje je gospodar Žele Vala također usmrtio 300 i nešto godina, 309 hijđarskih godina, kaže gospodar Žele Vala, Kedalike ba'athnahum. Potom smo ih mi tako proživjeli. Lijete sa elubejnehum, kako bi se zatim nakon toga zapitali jedni druge međusobno. Kale kailu minhum, kem labithum, kalu labithna jevman au ba'da jevm. Pa jedan od njih reče, koliko ste boravili? Pa rekoše, boravili smo dan ili dio ili dio dana. Pa ako je gospodar Đelevala kadar da ljude proživi još na ovom dunjaluku, taj gospodar Đelevala je kadar da sve ljude proživi onda kada oni pomru, da bi se nakon toga iskupili na jednom mjestu radi polaganja računa pred gospodarem subhanahu wa ta'ala i radi susreta sa Allahom Đelevala. Allahom Đelevala. Kaže gospodar Đelevala, ukazujući na susret robova sa gospodarem Đelevala, واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون Potpomognite se sabrom i namazom, a doista to teško, osim to je to je teško osim onih koji su skrušeni. Oni koji su ubijeđeni, ubijeđeni da će sresti svoga gospodara i da će se vratiti Allahu subhanahu wa ta'ala. I kaže gospodar Jalla wa ala: "Faman kana yarju liqa'a rabbih فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا A onaj ko se nada susretu sa svojim gospodarem Jalla Vala, neka čini dobro djelo i neka ne čini, neka ne čini širka Allahu Jalla Vala u ibadetu. I kaže gospodar Jalla Vala, govoreći o onima koji se ne nadaju susretu sa njim. Inna allazina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tma'annu biha والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون Doista oni koji se ne nadaju susretu sa nama i koji su zadovoljni životom na ovom svijetu i koji su smireni uz, uz njega, uz ovaj dunjaluk i oni koji su sprem dokaza naših nemarni njihovo mjesto je vatra zbog onoga što su stekli i kaže gospodar Jalla Vala kad hasira alladine kezzebu bi liqa illahi حتى إذا جاءتهم ساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها دويستا propali su izgubili oni koji poriču susret sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Sve dok im ne dođe sudnji dan iznenada, pa oni nakon toga govore, ah, teško nama zbog onoga što smo bili nemarni. I kaže gospodar Jalla wa ala, وَاتَّقُوا اللَّهُ وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوا I bojte se Allaha i znajte da ćete ga sresti u sahihu imama Buharije su da iša radijallahu anha prenosi da je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao Men ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ahu Onaj ko zavoli susret sa Allahom jalla wa ala i Allah zavoli susret sa njim A onaj ko prezire susret sa Allahom jalla wa ala pa i Allah prezire susret sa njim. Pa je Aisha radijallahu anha rekla, o Allahov poslaniće, jer to mržnja prema smrti, to je svi mi mrzimo smrt, da li to znači da čovjek mrzi susret sa Allahom dželle ala, pa je rekao poslanik sallallahu alaihi wasallame, nije to o Aisha, ali mu'min, vjernik, kada na kraju ovog dunjaluka bude obradovan rahmetom od gospodara Đelevala i njegovim zadovoljstvom i džennetom, tada zavoli susret sa Allahom subhanahu wa ta'ala i Allah Đelevala zavoli susret sa njim. A doista kafir, kada bude znacima navoda obradovan Allahovom sržbom i kaznom, on prezre susret sa gospodaran Đelevala, zamrzi i Allah subhanahu wa ta'ala zamrzi susret, zamrzi susret sa njim. Također, ima muslim, bileže od Ebu Hureyre radijallahu anhum, da su ashabi upitali Allahova poslanika sallallahu alaihi ve selleme. O Allaho poslaniće, hoćemo li vidjeti naše gospodara na sudnjem danu? Pa je rekao poslanik sallallahu alaihi ve selleme, imate li ikakve poteškoće da vidite sunce kada je podne i kada nema oblaka, pa rekoše ne o Allaho poslaniće. Pa reče, imate li ikakve poteškoće da vidite mjesec, u punoj noći kada nema oblaka. Kada je pun, u mjesec dakle, kada je lejletul bedr, kada je pun i kada nema oblaka, pa rekoše ne o Allaho poslaniće. Pa je rekao poslanik sallallahu alaihi wasallame, tako mi Allaha, nećete isto tako imati nikakve poteškoće da vidite vašeg gospodara subhanahu wa, subhanahu wa ta'ala. Pa će sresti, pa će ga sresti rob, te će mu Allah dželle reći i upitati, o robe moj, Zar te nisam počastio i dao ti da vladaš i upravljaš i oženio te i počinio ti i deve i konje i ostavio, ostavio te da vladaš i da upravljaš? Pa će reći, jesi o gospodaru, pa će ga upitati, jesi li mislio da ćeš me sresti, pa će reći, ne, pa će mu gospodar dželevala reći, fe inni ensake kema nesiteni, doista ću i ja tebe danas zaboraviti, kao što si ti mene kao što si ti mene zaboravio. Dakle, vjerovanje u susret sa gospodarem subhanahu wa ta'ala, kao i vjerovanje u proživljenje nakon kojeg dakle, slijedi susret sa gospodarem dželle wa Što se tiče proživljenja svih ljudi, ono će biti nakon puhanja u sur. Nakon puhanja u sur, to jest rok. Kaže gospodar subhanahu wa ta'ala, govoreći o ovom događaju, وَنُفِحَ فِي السُّرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ Zatim će biti puhnuto u rog i sve će pomrijeti na nebesima i na zemlji, osim oni koji Allah subhanahu wa ta'ala bude htio da ostanu, dakle od stanovnika dženneta i tako dalje. Thumma nufiha fihi uhra. Potom će se po drugi put puhnuti u sur, u rog. Fa idahum qiyamu yanzurun kad ono oni će ustati i gledati. oni će ustati i, i gledati. Također, ima muslim, rahimahullahu ta'ala, bilež od Ebu Hureyra radijallahu anhu, da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, obavještavajući na koji način će gospodar Jalla wa'ala proživjeti roba, pa kaže, inna fil insani azman, la ta'kuluhu l'ardu abadan, fihi urakabu jevma l'qiyama. Doista, kod čovjeka postoji jedna kost, koju ne, zemlja ne izjeda nikada i od nje će čovjek ponovo biti sastavljen na sudnjem danu. Pa rekoše o Allahov poslaniće, a koja je to kost? Pa je rekao poslanik sallallahu alaihi wasallam, a ađevogu zemb, to je repnjača, dakle ona kost koja se nalazi pri, na kraju, dakle, kičmenog, na kraju kičmenog stuba. Također, kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam, فَإِنِّي أَوَّلُ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ بَعْدَ النَّفْخَةِ الْآخِرَةِ Doista ću ja, biti prvi koji će podići glavu, koji će biti proživljen nakon drugog puhanja u sur. I tada će dakle vidjeti jednog poslanika kako se drži za stubova arša, a to je dakle upravo bilo ono pitanje koje smo postavili na našem zadnjem, na našem zadnjem druženju, ali s obzirom da je možda neko od naših slušalca potražio odgovor ili se raspitao, ša Allahu tala, ostavit ćemo e, spomen dakle ovog poslanika za drugi dio kada budemo postavljali kada budemo postavljali pitanje. Takođe As ibn Wail je uzeo sasušene, istrošene kosti te ih je zdrobio svojom rukom, a potom je rekao poslaniku sallallahu alejhi ve selleme: "Ava yuhyi Allahu hadha ba'da ma aram?" Zar će Allah subhanahu wa ta'ala proživjeti nakon što su istrošile ove kosti? Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Na'am." yumituke Allah, thumme yuhyik, thumme yudhiluke jahennem. Da, Allah subhanahu wa ta'ala će te usmrtiti, potom će te Allah subhanahu wa ta'ala proživjeti, a potom će te uvesti u jahennem, pa je povodom njega i objavljeno nekoliko ajeta na kraju sure, na kraju sure Jasim. Ovo su dakle neki od šerijatskih tekstova, iako, reko, velike je broj šerijatskih tekstova koji govore o proživljenju ljudi na sudnjem danu i susretu sa gospodarem ali mi smo samo ovim kratkim ovim, ovim, e, sa ovih nekoliko šarijatskih tekstova želeli ukazati na ovaj događaj koji će se desiti odma nakon što ljudi odma što o, nakon što ljudi pomru i nakon što melek Israfil kojeg Allah subhanahu wa ta'ala zadužio za puhanje u rog nakon što po drugi put puhne, sve će dakle ustati iz svojih grobova i bit će proživljeni kako bi se sreli sa svojim gospodarem Dželjavala i kako bi polagale, polagali račune kod gospodara subhanahu wa, subhanahu wa ta'ala. Zatim, nakon toga, kaže gospodar Dželjavala, وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ i puhnut će se u sur, u sur, u rog i sve će pomrijeti što je na nebesima i na zemlji osim oni koji gospodar subhanahu wa ta'ala bude, bude htio. Osim oni koji gospodar subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala bude, bude htio. Zatim, nakon ovih događaja, nakon puhanja u sur i nakon proživljenja ljudi i susreta sa gospodarom subhanahu wa ta'ala, nakon toga svi ljudi će biti sakupljeni na jednom mjestu radi polaganja računa. Biće sakupljeni na jednom mjestu radi polaganja radi polaganja računa. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme govoreći o ovom danu u kojem će ljudi biti okupljeni i čekati polaganje računa pred gospodarem subhanahu wa ta'ala yaqumu nasu li rabbil alamin hatta yagiba ahaduhum fi rashahihi ila ansafi udhunayhi doista će ljudi stajati pred gospodarem dželle vaala sve dok nekom od njih znoj ne bude dopirao do njegovih ušiju dok njegovi do njegovih ušiju također kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme kada nastupi sudnji dan, kada ljudi budu, budu dakle okupljeni u tom danu čekajući presudu od gospodara Đelevala. Tada će se sunce približiti od robova, od robova tako da bude daleko od njih koliko, jed, koliko mila. Koliko mila. Pa će ljudi biti u znoju shodno svojim dijelima. Nekome će njegov znoj dopirati do njegovih koljena nekome će njegov znoj dopirati do članaka, nekome do njegova pojasa, a nekome će njegov znoj dopirati do ustiju, dok će nekome njegov znoj dosezati do, njegovi, do njegovih ušiju. Također, kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam, doista će ljudi biti u znoju u tom danu u kojem će čekati presudi od gospodara Đelja Vala, tako da će znoj nekog od njih odlaziti 70 odlaziti 70 uh, lakata u zemlju. Da će dakle znoj ljudi tada u tom danu odlaziti 70 lakata duboko u zemlju što nam govori o teškom halu u kojem će se ljudi tada naći u takvoj, u takvoj situaciji. Onda kada se nađu u takvoj situaciji ljudi će se okupiti i reći jedni drugima zar ne vidite u kakvom se halu nalazimo? Zar ne vidite se u kakvom stanju nalazimo? Idite kod nekog da se zauzme za vas idite kod Ibrahima alaihi selam. Pa će ljudi otići kod Ibrahima alaihi selam, a potom reći, o Ibrahime, ti si prvi vjerovjesnik kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio svojom rukom i učinio da ti meleki, naredio melekima da ti učine seđdu. Zar ne vidiš stanje u kojem se mi nalazimo, zauzmi se za na, kod našeg gospodara subhanahu wa ta'ala radi presude dakle kako bi počela presuda jer će ljudi jer će se ljudi naći u teškoj u teškoj situaciji pa će Adem alejhi salam reći doista se moj gospodar rasrdio sržbom kakvom se nikada do sad nije rasrdio niti će se ikada nakon nje tako rasrditi a doista sam ja pojeo zabranjeno voće idite drugom idite Nuhu alejhi salam Potom će ljudi otići kod Nuha alaihi salam i reći O Nuhu, ti si prvi poslanik kojeg Allah subhanahu wa ta'ala poslao ljudima. Zar ne vidiš stanje u kojem se nalazimo? Pa zauzmi se za nas kod gospodara subhanahu wa ta'ala. Pa se Nuh alaihi salam reći poput Adama alaihi salam doista se moj gospodar rasrdio danas sržbom kakvom se nikada prije toga nije rasrdio niti će se ikada tako rasrditi. A doista sam ja imao dovu koju sam, kojom sam dovio protiv svog naroda, pa idite drugom, idite Ibrahimu. Potom će se uputiti Ibrahimu alaihi assalam. Pa će reći, o Ibrahime, ti si Halilullah, Allahov prijatelj. Zar ne vidiš stanje u kojem se nalazimo, muka koja nas je spopala, pa zauzmi se za nas kod gospodara Jelle Vala. Pa će Ibrahim a.s. reći, doista se moj gospodar rasrdio sržbom, kakvom se do sada, kakvom se, e, do sada nikada nije rasrdio, nikada će se, niti će se ikada rasrditi. A doista sam ja slagao tri puta idite drugom, idite Musa u alaihissalam. Što se tiče ovih laži koje je spomenuo Ibrahima alaihissalam, to su bijele laži. To je kada čovjek kaže nešto ciljajući sasvim drugu stvar, ali u stvari izrekne na taj način da onaj koji ga sluša pomisli da se radi o drugoj stvari. Poput riječima i riječi Ibrahima alaihissalam, kada je rekao e, vladaru, nasilniku koji ga je upitao o njegovoj ženi šta ti je ona, pa je rekao to je moja sestra pa Ibrahim a.s. ovim riječima ciljao moja sestra u islamu, a dakle kral, taj vladar ga je svatio da je ciljao moja dakle sestra, to jest dakle a, sestra od sestra od majke. To su dakle te tri laži koje je spomenuo Ibrahim a.s. a koje su stvari nazivaju bijelim lažima. I to je kada čovjek govori istinu, ali dakle na način da cilja sasvim neku drugu stvar u odnosu na one koju dakle cilja osoba koja ga pita, koja ga sluša i tako dalje i tako dalje. Pa i usmjerava ka Musa u alejhi salam. Te će doći kod Musa u alejhi salam i reći: "O Musa, o Musa, ti si uh, uh, ti si Allahov poslanik Kelimullah, kojim je razgovarao Allah subhanahu wa ta'ala. Zar ne vidiš stanje u kojem se mi nalazimo? Pa zauzmi se za nas kod gospodara Đelevala. Pa će Musa alaihi salam reći doista se moj gospodar rasrdio sržbom kakvom se nikada do sad nije rasrdio, niti će se ikada rasrditi. A doista sam ja ubio čovjeka za kojeg mi nije bilo naređeno da ga ubijem. To je dakle bilo onda kada je odgurno, odgurno E, čovjeka iz naroda Musa iz naroda faraona koji se sukobio sa čovjekom iz naroda Musa alejhi selam pa ga je odgurnuo Musa alejhi selam i na taj način usmrtio pa će potom reći idite Isau alejhi selam potom će se uputiti Isau alejhi selam i reći o Isa ti si riječ Allahova riječ wa ruhum min i duša od njega kojim je nadahnuo Marijemu alejha selam zar ne vidiš stanje u kojem se nalazimo, zauzmi se za nas kod gospodara subhanahu wa ta'ala. Te će i on reći poput prethodnih poslanika, doista se moj gospodara srdio danas srđbom kakvom se nikada nije do sada rasrdio. Niti će se ikada rasrditi nakon nje. Idite drugom, idite Muhammedu sallallahu alaihi wa sallame, te Isa alaihi salam nije spomenuo nijedan, dakle, e, nijednu svoju grešku ili grije kako su to uradili prethodni poslanici. A negdje se spominje da Isa selam to neće učiniti zbog toga što je on i njegova majka zbog toga što su uzeti kao božanstva mimo gospodara Đelevala te će radi toga usmjeriti ljude ka Muhammedu sallallahu alejhi ve selleme Potom će doći Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i reći kao što su rekli prijašnjim vjerovjesnicima, a naš poslanik sallallahu alejhi ve selleme će reći Ene leha, ene leha ja sam za njega, ja sam za taj šefat, za ovo posredništvo kod gospodara Đelevala radi odpočinjanja presude na sudnjem danu. Pa će potom poslanik sallallahu alaihi wasallam stati, zahvalivati Allahu Đelevala, veličati ga na način koji mu nije dati, kojem nije poučen na ovom dunjaluku. Pa će mu potom reći gospodar subhanahu wa ta'ala, O Muhammede, irfa ra'sek, wasel tu'ta, washfa tu O Muhammede, podigni svoju glavu, traži, bit ti dato, i zauzimaj se čini šefat, i zauzimaj se čini šefat, on će ti biti prihvaćen kod gospodara subhanahu wa, subhanahu wa ta'ala. Kod gospodara subhanahu wa ta'ala. I tada će Allahumum dželle vala odredbom i dozvolom početi presuda među početi presuda među među ljudima. Prva od tih stvari koje će se desiti onda kada počne suđenje jeste da će se podijeliti listove u lijevu ili desnu ruku shodno stanju čovjeka i shodno dakle njegovom imanu, vjerovanju ili pak ili pak kufru. Kaže gospodar subhanahu wa ta'ala فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ govoreći o ovom događaju فَأَمَّا فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا A oni kojima njihova knjiga bude data u desnu ruku, oni će čitati svoju knjigu i nikakva nepravda im neće biti učinjena. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَا وَأَضَلُّ سَبِيلًا A onaj koji je na ovom svijetu bio slijep, dakle od upute gospodara Đelevala, on će i na ahiretu biti slijep i još, i još većoj zabludi. I kaže gospodar Đelevala, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَأُ كِتَابِيَ A onaj kome njegova knjiga bude data u desnu ruku, on će reći, evo, čitajte moju knjigu. inni zanantu anni mulaqin hisabiya ja sam doista mislio da ću se da ću sresti svoj obračun svoje polaganje računa kod gospodara dželle vala fa huwa fi 'ishati radiya on će biti u zadovoljnom životu fi jannatin 'aliya u visokom džennetu qutufuha danije čiji su plodovi bliski Kulu vašrabu hanijem bima esleftum fil ejamil halije, jedite i pijte zbog onoga što ste radili u minulim danima, na, to jest na ovom dunjaluku. U amma men utije kitabahu bišimalihi, فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَ A onaj kome njegova knjiga bude data u lijevu ruku, On će reći, kamo sreće da mi knjiga moja nije data, u onem edri mahi sabije, i da nisam znao za svoje polaganje računa. Ja lejte hakanet il kadije, ma agna anni malije, heleke anni sultanije, nije, neće mi, ko nije mi koristio moj imetak, propala je moja vlast. Huduhu fagullu, uzmite ga i potom okujte. ثم الجحيم صلوا potom ga u džehennemsku vatru bacite ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلقوا i okujite ga u lancima koji su 70 koji su 70 lakata dugački innahu kana la yu'minu billahi al-azim doista on nije vjerovao u gospodara subhanahu wa ta'ala i kaže Allah subhanahu wa ta'ala فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا a onaj kome knjiga bude data u desnu ruku, on će biti lahkim obračunom obračunat. To jest, bit će mu samo izložena njegova dijela. وَيَنْقَلِبُ إِلَا أَهْلِهِ مَسْرُورًا A potom će se radostan vratiti svojoj familiji. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِ A onome kome njegova knjiga bude data iza leđa, فَسَوْفَ يَدْعُ ثُبُورًا Taj će prizivati propast. وَيَصْلَا سَعِيرًا I gorjeti u vatri. U ovom ajetu gospodar Želevala nam spominje da će knjiga, e, da će nevjernicima knjiga biti data u njiho, iza, njihovi, iza njihovih leđa, dok u prethodnim ajetima govori da će im knjiga biti data u lijevu ruku. Spoj između ova dva ajeta jeste da kažemo da će im knjiga biti data iza njihovih leđa u lijevu ruku. Dakle, onda kada im bude data knjiga, da, bit će im data na taj način što će im biti data iza leđa u njihovu lijevu u njihovu lijevu ruku. A što se tiče mu'mina vjernika, njima će njihova knjiga dobrih dijela biti data u njihovu desnu u njihovu desnu desnu ruku. Zatim, nakon toga, kada du, budu dobili sahife, kada budu dobili knjige svojih dijela, nakon toga ta njihova djela i te njihove sahife će biti vagane na sudnjem, će biti vaganje na sudnjem danu. Međutim, s obzirom da smo već, jel da, i poodmakli sa predavanjem, evo, prošlo nam je, dakle, e, pola sahata, a s obzirom da još imamo da govorimo, još uvijek govorimo o ovoj temi, inša Allahu ta'ala, nastavak događaja sudnjeg dana, onoga što slijedi nakon toga, ostavljamo bi ibn Ilahi ta'ala za naše sljedeće druženje, ako nas gospodar subhanahu wa ta'ala proživi do tada Allaha dželle vala molim da nas sačuva strahota sudnjega dana, molim gospodara dželle vala da nam oprosti svima nama naše grijehe, da nam se smiluje i da nas uvede u džennet, kulu qauli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Poštovani slušalci, idem na kratka pauza, pa se vraćamo u drugi dio naša emisija, su so pitana i odgovori.